նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Անտոնելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Պետնախարարն այցելել է Մարտակերտ, Մատաղիս եւ Թալիշ համայնքներ։ Ազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը գումարել է Անդրանիկ Նիստը։ Արցախի պետական համասարանը նոր գլխավոր մասնաշենք կունենա։ Մարտունու բուժմիաբուրում փակ բաշնետիրական ընկերությունում բժիշկների պակաս է զգացվում։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հունիսի 24-ից 30 նկատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, բացի վերոնշյալ խախտումներից, շաբաթվա ընթացքում առաջնային գծի տարբեր հատվածներում դիտարկվել են ադրբեջանական սպառազինության եւ զինտեխնիկայի տեղաշարժեր, իսկ արևելյան ուղությամբ նկատվել է նաեւ ականորսիչ ինժեներական տեխնիկա։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն հունիսի 29-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում հիվանդության նախնական ախտորոշումը լեգակարային հիվանդություն, լարթային անբավարարություն, հետևանքով մահացել է Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող 1973 թվականին ծնված Արմեն Շահմարի Աթանեսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի ամերիկյան համասարանի նախագահ Արմեն Տեր-Կյուրեղյանին եւ փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանին։ Քննարկվել են Արցախի պետական համասարանի նոր գլխավոր մասնաշենքի կառուցման եւ մի շարք այլ նախագծերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի ամերիկյան համասարանին Արցախին մշտապես սատարելու համար, այդ աջակցությունը համարելով պահանջված եւ կարեւոր։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Վազգեն Միքայելյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Արցախի հանրապետության բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահվել են բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանին։ Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հունիսի 29-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Մարտակերտի շրջան, եղել շրջկենտրոնում, ապա այցելել Մատաղիս եւ Թալիշ համայնքներ։ Մարտակերտի շրջվարչակազմում պետնախարարի ղեկավարությամբ անցկացվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Վերջինիս ընթացքում շրջվարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանը եւ համապատասխան ոլորտների պատասխանատունները զեկուցել են գյուղատնտեսական ընթացիկ աշխատանքների, դաշտերում հակահրդեհային միջոցառումների կազմակերպման, շրջանի տարածքում պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերի մասին անդրադարձ է եղել կարգտահարությունից տուժած հողօգտագործողների խնդրին, որին Գրիգորի Մարտիրոսյանը պատասխանել է վերահավաստիացմամբ, որ կլինի պետական աջակցություն դրամական փոխհատուցումների տեսքով։ Մատաղիսում պետնախարարը եղել է Արցախեք բացբաժնետիրական ընկերության Մատաղիս 1 հեկի տարածքում, ցանոթացել էլեկտրակայանի բնականոն աշխատանքին շրջայցի ընթացքում Գրիգորի Մարտիրոսյանը այցելել է Մատաղիսում Սև Խավիարի արտադրության համար կառուցված ձկնաբուծարան, ինչպես նաև նույն բնակավայրում ջրամբարի հարևանությամբ դարձյալ օտարերկրաներ դրումով ստեղծված հանգստյան գոտի։ Մատաղիսից ուղևորվելով Թալիշ պետնախարարը դիտարկել է երկու բնակավայրերն իրար կապող ավտոճանապարհի ներկայիս դրությունը։ Գյուղում ցանոթացել պետական աջակցությամբ եւ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ջանքերով իրականացվող շինարարական ու վերանորոգչական աշխատանքներին։ Հունիսի 28-ին Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի հերթական լիագումար նիստի ժամանակ падգամավորներ Ժաննա Գալստյանի եւ Հայկ Խանոմյանի միջև տեղի է ունեցել միջադեպ, որի հետևանքով ստեղծվել է ազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Այսօր տեղի է ունեցել ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստը փակ ռեժիմով, որից հետո Արթուր Թովմասյանը հանդիպել է լրագրողների հետ, մանրամասնելով հանձնաժողովի առաջիկա աներիքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպն այսօր ամենակնարկվող թեմաներից է։ Միջադեպի մասին խոսում են ամենուր եւ սպասում, թե ինչ վերջաբան կունենա այն։ Այսօր ժամանակավոր էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Արտուր Թոմասյանը մամլոասուլիսի ժամանակ նշեց, որ տեղի ունեցածը միանգամայն անընդունելի է։ Այն ինչ տեղի ունեցել 2018 թվականի հունիսի 28-ին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում ոչ միայն տհաճ էր այլև անընդունելի։ Իհարկե մենք ասել ենք, նաև տեսել ենք, որ աշխարհի տարբեր խորհրդարաններում լինում են այդպիսի վեճեր, լինում են հրմշտոցներ, իրար խփում են, բայց Արցախ աշխարհը մեր ժողովուրդը ավանդապահ ժողովուրդ է։ Եվ նման օրինակ հուսակցությունները խորհրդարան անընդունելի են։ Արթուր Թոմասյանը վստահեցրեց, որ կաշխատեն իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում եւ կկայացնեն համապատասխան որոշում։ Միջադեպի մանրամասներն ուսումնասիրելու նպատակով կանցկացվեն նիստեր, կհրավիրվեն համապատասխան փորձագետները եւ ի վերջո կկայացվի որոշում։ Մենք պետք է որոշում կայացնենք երկու գործընկերների նկատմամբ։ Սա շատ դժվար է, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, ամենայն պատասխանատվությամբ, այն վերջնական եզրակացությունը, ինչքան էլ ցավալի լինի, ճշմարիտ է լինելու։ Ցանում փնտրում եմ չկասկածեք։ Միջադեպի առընչությամբ արդեն երկու օր է ինչ էթիկայի հանձնաժողովը հավաքագրում է նյութեր եւ այդ գործընթացը նախատեսում է ավարտել 10-օրյա ժամկետում։ Այն ինչ մենք հավաքագրում ենք, այն ինչ եզրակացություն մենք տալիս ենք հրավիրենք անկախ փորձագետների, որոնք ճանոթանան եւ հում նյութերին եւ այն ինչ կա սեղանի մեզ մոտ, ասեն ձեզ, որ մեր հավաքագրած նյութերը այն հում նյութերն են այնպես, ինչպես տեսագրվել է, այնպես, ինչպես զայնագրվել է։ Ի վերջո, ինչ է սպասվում միջադեպի մասնակիցներին։ Պետք է հանձնաժողովը մաքսիմում կարող առաջարկի մինուս շրջան ձայն իրավունքի զրկել մեկ պատգամավորին կամ մյուս պատգամ երկուսին կամ միանից բայց մանդատի զրկման հարցը եթե մանդատը ցած դնելու հարցը պետք է իրենց կուսակցությունները որոշեն իրենց խմբակցությունները որոշեն Թե ինչպես կլուծվի հարցը դեռևս Արտուր Թոմասյանը որևէ հստակ պատասխան չի տալիս կաշխատենք ու արդյունքը տեսանելի կլինի, ասում է падգամավորը։ Փոխարենը հայրենիք խմբակցության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ մոտ ժամանակներից նախատեսվում է հանդիպում Հայկ Խանոմյանի եւ Ժանա Գալսյանի հետ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչ Ռոստոմյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 29-ին այցելել է Արցախ։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում նախարարի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Հանրապետության կառավարության առընտեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն։ Պատվիրակության անդամները շրջայց են կատարել ծառայության գլխավոր մասնաշենքում, հետևել մասնաշենքի առաքից տարածքում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին, ինչպես նաև այցելել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, ծանոթացել ահազանգերի վիճակագրությանը եւ բնույթին, փրկարարների արձագանքման մեթոդներին, նախարար Ռաչա Ռոստոմյանը պատրաստակամություն է հայտնել հնարավորինս աջակցել Արցախի գործընկերներին, մասնավորապես քաղաքապաշտպանության կadrերի վերապատրաստման, նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործման եւ այլ ուղղություններով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրվեց Mercedes-Benz մակնիշի հատուկ փրկարար մեքենա։ Մեկնարկել են Արցախի պետական համասարանի գլխավոր մասնաշենքի քանդման եւ նորի կառուցման աշխատանքները։ Ներկայումս տարածքում ընթանում են մոնտաժման աշխատանքներ։ Ծրագիրն իրականացվելու է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի, ԱՄՆ-ի տեղական մարմնի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Հանրապետությունում ողնարկել է անասնապահության կանոնակարգում եւ արոտավայրերի կառավարում ծրագիրը, որի շրջանակներում մի քանի համայնքներում սկսված են արոտավայրերի վերականգնման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարար Շիրայր Միրզոյանը, մանրամասնելով, որ ծրագիրն այս տարի իրականացվելու է 4 համայնքներում, սակայն 2019 թվականին ֆինանսական բավարար միջոցներ ունենալու դեպքում նախատեսվում է կյանքի կոչել նաև հանրապետության 10-ից ավելի համայնքներում։ Մարտունու բուժմիավորում փակված նետիրական ընկերությունում բժիշկների պակաս է զգացվում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը որը մեծ խոչընդոտներ է առաջացնում շրջանի բնակչության անհրաժեշտ բուժողություն ցուցաբերելու հարցում։ Գործադիր տնօրեն Գրիգորի Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ վերջին մի քանի տարիներին անընդհատ բարձրացում է հարցը, որ հիվանդանոցը խիստ կարիք ունի մանկաբարձ, գինեկոլոգ, կարդիոլոգ, քիթ, կոկոտ ականջաբան եւ էնդոկրինոլոգ մասնագիտության բժիշկների։ Նշեց նաեւ, որ աշխատող բժիշկները հիմնականում թոշակային տարիքի են։ Մենք այցելեցինք կանանց կոնսուլտացիայի բաժանում, որտեղ այցելուներին բժշկական միջամտություններ հարց տալիս բաժանմունքի մանկաբարձուհի Լուսինեն։ Իմ հարցին թե ինչպես է կարգավորվում բաժանմունքի աշխատանքը, Գրիգորի Գասպարյանը պատասխանեց, որ օրգադրությամբ օգնության կարգով շրջանի տարածքում տեղակայված են զորամասի բժիշկ Գևորգ Մսրյանն, ով մասնագիտությամբ մանկաբարձ գինեկոլոգ է, շաբաթը մեկ կամ երկու օր աշխատում է բուժմիավորումում։ Իսկ անհետաձգելի դեպքերում ծննդի կամ վիրահատությունների ժամանակ արտահերտ հրավիրում են իրենց մոտ։ Հիվանդանոցի առաջնային խնդիրներից է հրեոմոբիլի բացակայությունը։ Զրույցի ընթացքում նշվեց վերջին շրջանում գրանցված հաջողությունները։ Արդեն մի տարի է, ինչ հիվանդանոցում գործունեություն է ծավալում վերականգնող ֆիզիոթերապիստ ում առայությունից օգտվում են շրջանի բնակիչները։ Վերջերս հիվանդանոցում տեղադրվել է վերելակ։ Տարվա ընթացքում բժիշկները մասնակցում են Ստեփանակերտում եւ Երևանում կազմակերպվող սեմինարներին, բարապմունքներին եւ վերապատրաստման դասընթացներին հայ օգնության ֆոնդի միջոցներով կկազմակերպեն նաև քույրերի վերապատրաստման դասընթացներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում հուլիսի 1-ից կվերսկսվեն զբոսաշրջային չվերթները։ Այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարարության ավիացիայի բաժնի պետ Սամվել Թավադյանը, ով նաև Արցախի երկնքում անցած տարվանից թռիչներ իրականացնող երկտեղանոց ինքնաթիռի օտաչուն է։ Նախորդ տարի թռիչքներ իրականացնելու ժամանակահատվածում 120-ից ավելի զբոսաշրջիկներ են օգտվել, նշել է նա։ Սամվել Թավադյանն ասել է, որ բազմաթիվ երկրների քաղաքացիներ, ինչպես նաև տեղացիներ, բարբերաբար հետաքրքրվում են չվերթների մասին։ Նախատեսում է, որ այս տարի հոսքը կավելանա եւ լավ կլիներ, որ 4-6 տեղանոց ինքնաթիռ ունենային։ Հուլիսի 31-ից օգոստոսի 2-ը Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում կազմակերպվելու է ավանդական դարձած ընտանեկան ճամբար 2018-ը, որի հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 15-ը ներառյալ։ Ծրագիրն ուղղված է ընտանեկան արժեքների քարոշչությանը, առողջ ապրելակերպի խթանմանը, ընտանեկան հանգստի ակտիվ ձևերի մասսայականացմանը, հայրենասիրության եւ քաղաքացիական պատասխանատվության դասյարակությանը։ Շահումյանի շրջանի ամենամեծ ներուժն այստեղ ծնվող ու մեծացող երեխաներն են։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Քաղաքագետ Արամ Թադևոսյանն արդեն մի քանի ամիս է բնակվում եւ աշխատում է Շահումյանի շրջանի Խարվաճար քաղաքում։ Խոսելով Խարվաճարի մասին ունեցած պատկերացումներից եւ տեսած իրականությունից Արամ Թադևոսյանը նշում է, որ տեղի միջավայրը հակասական է։ Ինչ թվում է այստեղ կարելի էր ունենալ ավելի լավ ապրելակերպ, ամեն ինչ կարող էր ավելի լավ լինել, քան այժմ է, քանի որ բավականին տարիներ են անցել, ինչ մենք ազատագրել ենք այս տարածքը։ Մյուս կողմից տեսնում եմ, որ որոշակի գործընթացներ տեղի են ունենում ու հաշվի առնելով բազմաթիվ պատճառներ կարող եմ ասել, որ այսօրվա ունեցած իրականությունը նաև օբյեկտիվ է։ Խոսելով շրջանում արկա խնդիրներից մեզ ռուսակիցը մասնավորապես ընդգծեց, որ նախ շրջանը պետք է համապատասխանեցվի այն ընդհանուր գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում հայկական պետականության տարածքում։ Պետք է գիտակցենք այն պոտենցիալը, որ կա այստեղ եւ փորձենք այն կյանքի կոչել։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ տնտեսական մեծ ներուժը։ Արամ Թադևոսյանը լիահույս է, որ շրջանում նոր որակի վերաբնակեցում է լինելու։ Այստեղ պետք է գան մարդիկ, ովքեր հավատում են իրենց անձնական հաջողությանն ու բավականաչափ աշխատասեր են դրան հասնելու համար։ Հույս ունեմ, որ շրջանում վերաբնակվելու են աշխատող ու մոտիվացված երիտասարդներ, ովքեր գալու են այստեղ անձնական հաջողություններ ունենալու, իսկ նրանց անձնական հաջողությունները լինելու են նաև ազգային պետական հաջողություններ, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ 20 թվականի հունիսի 21-ից մինչև հունիսի 28 նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Հունիսի 21-ի ժամը 19:30-ի սահմաններում 1951 թվականին ծնված Սուրեն Ղուշունցը վարելով իրեն պատկանող Ford Transit ավտոմեքենան Բերձոր քաղաքի Երևանյան մայրուղու Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի խաչմերուկում շրջադարձ կատարելիս դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ մտնելով աջ ճամփեզը վրա երթի ենթարկել այնտեղ կանգնած 1996 թվականին ծնված Արմինե Ավակյանին ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Բերձոր քաղաքի բուժմիավորում Հունիսի 27-ին ժամը 19-ից 15-ի սահմաններում 1993 թվականին ծնված Տիգրան Խաչատրյանը իրեն պատկանող Mercedes-Benz ավտոմեքենայով Ստեփանակերտ քաղաքի Տիգրան մեծ փողոցի թիվ 9 շինության դիմացի ճանապարհահատվածում հետիոտնային անցումի վրա վրայրթի է ենթարկել 1999 թվականին ծնված Քրիստինե Ղազարյանին։ Ինչի հետևանքով վերջինս Որովայնի առաջնային պատի հյուսվածքների փակ վնասվածքով տեղափոխվել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել են մարմնական վնասվածք հասցնելու 5, խարդախությամբ հաստատուղտեր կեղծելու, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու, իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, գույքն ազգուշության ոչնչացնելու, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից առանց վարորդական վկայականի ու անստավ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու եւ առանց հապշտակելու նպատակի ավտոմեքենայի կամ տրանսպորտային միջոցին ապօրինաբար տիրանալու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 151 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրերը մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձակավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 321 վարորդներ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան կամի։ հարավ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 20-ից 25, ցերեկը 33-ից 38, հովտային շրջաներում մինչև 39 աստիճան տաքություն։